Денеска ќе продолжиме со нашата серија Кога Господ прашува, шести дел. Некако ми тргна со она серијата Агапе, па така во повеќе делови. Но верувам дека многу што има да се научи од моментите кога Господ поставува прашина. Веќе видовме во многу ситуации колку што може да се научи и в сушност и затоа и ги поставува и користи прашањата, во случајов Исус, значи во Новиот Завет, за да научиме нешто, значи да, да не упати со мислите во некој одреден правец, да ни даде некоја, некоја полука која што ќе ни користи во животот. Шеста глава Мати, значи во среде онаа проповед на гората на блаженствата, Исус упатува неколку прашања. Целата оваа проповед не е многу добро позната, па и меѓу другото и овие стихови. Ке читаме од 25 стих па до крајот на 6 глава Матеј. Значи предмет на проучување Матеј 6 глава од 25 до 34 стих. Ке читам, ќе ја прочитам првен целиот текст, па потоа ќе анализирам. И ќе ги видиме, ќе ги согледаме прашањето. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело, што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Ова е првото прашање. Погледнете ги птиците небесни. Ниту, тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници и пак вашиот Небесен татко ги храни. Второто прашање следи. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, трето прашање, кој од вас може грижејки се да му придаде на својот раст еден лакот? Еден сантиметр, а не еден лакот. Уште едно прашање, зошто се грижите за облеклото? И сега поука пак од природата. Погледнете ги полските лилјани како растат, не се трудат, ниту предат. А јас велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така полската трева што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? И ова е прашање. И така не грижете се велејки што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат и народите, сите, на сите други им се потребни овие необходни потреби, јадење, пиење, облека. Зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се тоа. Но, барете го преди Царството Божио и неговата правда, и сето тоа ќе ви се додаде. И така, уште еднаш, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си Доста му и на секој ден неговото зло. Овој последниот стих беше му минатна полука, ако се сихавате. Имаме повеќе прашање, но на што се насочува овде Исус? На што ги, што сака да ги получи слушателите? Меѓу другото, тука се учениците пред. Да не се грижиме. Да не се грижиме воопшто за работи за кои што нема потреба да се оптоваруваме, да се грижиме. Страшна работа е грижата. Видите, значи прашања, зар душата не е повеќе од а, храната, а телото од облеката? Овде душата се мисли на животот, може да се преведе. Зарем животот не е повеќе од храната или од облеката? Прашање, зар не сте вредни многу повеќе од нив, од птиците, од се друго што Господ создал? Зарем не сме создадени по Божи лик? Кој од вас може грижејки се да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите за облеклото прашање? И прашањето, иако Бог ја облекува така полската треба, што денес ја утре ја фрлаат во печка, значи нешто што е толку минливо, денес го има утре го нема, нема ли многу повеќе вас? И вели на крај мало верни во прашање. Да, точно е, грижите ја уништуваат верата. Премногу грижи, значи недоволна доверба во Бога се вели дека грижата е состојба на нелагодност, внимавајте, овде има многу што да се каже. Грижата е состојба на нелагодност или загриженост околу она што би можело да се случи. Околу она што би можело да се случи. Ова е подцртано. Посебно, ако не сте во можност да ја контролирате ситуацијата. Значи, нешто не зависи од вас. А колку ние луѓето сакаме се да имаме под своја контрола. Дома цела економија водиме за да стигнат парите од први до први. Како да мислиме дека сето тоа зависи од нас. Се, се сакаме се под контрола. Наистина. Е, таков живот живееме денеска во Македонија, И обшто, мислам, во светот така е наметнато едноставно да немате доволно за да отидете да се задолжите и да станете роб. Јас верувам дека тоа е намерно, наметнато. Грижата е како топка снег. Сте пробале да направите топка снег, па да ја почне да ја валкате ни снегот и што, што прави? Како, колку повеќе се валка, толку по по голема станува, опфаќа повеќе простор, опфаќа повеќе аспекти, делови од нашиот живот и никаде крај. И на крајот само грижи, грижи, грижи. Знаете, денеска имате еден куп лекарства и психолозите се бават со овој проблем на анкциозност, на, на грижа. Еден куп пари се фрлаат за лекови, што доаѓаат од состојбите на грижа, од, значи, од грижата, од анкциозността. Но, да, еве, да почнем во 25 стих, да видиме како тоа е Исус, преку прашања, сака да не получи и нас денеска и тогашните присутни, дека нема потреба да се грижиме за многу работи. Еве, овде конкретно за најосновните потреби. Што да јадеме, што да пиеме, што да се обликуваме. Иеко тоа денеска во Македонија ова е проблем дори за мнозина. А, затоа ви велам 25 стих. Не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете. Зошто? Преку прашањето. Што вели? Зарем душата, зарем животот не е повеќе од храната и телото од облеката? Господ, барем за нас кои што веруваме во Бога, не создал од ништо. Пред се мислам на нели на Адам и да си четокот од ништо не создал, ни дал живот од ништо. И сега тој, наш татко, наш Бог, не создал, ни дал живот, ни дал тело, не обликувал. И сега ние треба да се грижиме за тоа што ќе јадеме што ќе пиеме и во што ќе се облечеме. Без, нели е бесмислено? Сега зборуваме, <laughs> значи, на наистина, ако имаме вера во нашиот Татко Небесен, ако ги, ги сваќаме работите, еве како што Јов ги сваќа. Значи, со чист ум, со, со потполна довера. Значи, Господ не создал, Господ не дал живот и сега ние ќе се грижиме што да и што да пиеме. Па зарем тоа, он не го знае дека ни е потребно, нели читавме под новости. А да не зборуваме за тоа дека сме создадени за многу повеќе. Да го прославиме Бога, тој да се прослави преку нас. Не знам, еве, да се подсетиме на, на детските а, години. Еве, до, си доаѓате од школа, вие сте петоделенец, и што моја мислите, дали ќе има јадење дома или ќе нема, или што е прашањето? Што ќе имате да се јаде? Што не знаете. А не се прашувате дали ќе има или ќе нема, Зошто? Па вашиот татко, вашата мајка се погрижиле за тоа, нормално. Колку повеќе нашиот невесен татко. Сте излегле, не знам, еве, јас ке се сетам на моето детство цело време надвор, футбол, футбол, футбол. Испотен ке дојдам, ме караат, не. меѓутоа секој пат има јадење, пала на Бога. Какво такво имало? И не сум се прашувал дали ке има или ке нема. не донале на свет и сега ќе се прашуваме дали ќе има или ќе нема. За јадење, најосновното нешто. 26 стих. Значи, заклучокот овде е животот е многу повеќе од храната, телото е многу повеќе од облеката. 26 погледнете ги птиците небесни. Значи сега не посочува Господ на тоа што гледаме надвор. Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници и пак вашиот татко ги храни. Која е пуката? Па Господ ќе се погрижи. Еве, за нив се грижи, кој што ова, да бидеме јасни, верувам, дека не јасно, не повикува на тоа дека треба да станеме дембели и да не, не работиме ништо. Туку да не се грижиме залудно за некои работи кои што се основни, кои што Господ знае дека ни требаат. Значи, погледнете ги птиците небесни, ниту сеат, ниту жнеат, ниту собират во житници и пак нашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Пак Господ не повикува на тоа, дека ние сме создадени од Него, создадени во Негов лик, да Него го прославиме, што е највредно за Господа, што дал Тој за мојот и твојот живот? Па Него почтил ни својот син, го дал и својот син, затоа што сме толку многу вредни во неговите очи. Па птиците и најситните животни надвор што се Господ ги храни наоѓе за нив. Сега, живеем во еден несовршен свет, свет обтоварен со многу греови и последици на тој греф и има, и имате ситуации секакви, меѓутоа сепак го гледаме тоа, сепак се гледа тоа како Отецот наш Небесен се грижи за животинскиот свет и за птиците. Камо ли колку повеќе за нас? Да не забораеме, значи, кога некојаш ќе ни падне на ум некаква грижа од ваков тип, дека ние сме посебни во неговите очи. Ние сме посебно вредни, многу повредни од се друго. Да не забораеме дека ни дал живот, ако ни дал живот, нема да не остави така. Да немаме што да јадеме. Јас овде имам посебни, мислам, причини да кажувам еден куп искуства во овој дел, но ајде да не зафеке многу време. Е, само, само би го истакнал овој момент. А, а, ми доаѓале мисли порано, <clears throat> значи во време 90-ти години, да речеме, пред да се растори нашата бивша Југославија, што ќе биде со мене и како понатаму, затоа што од тие и такви и онакви причини, не, не морам да влегвам сега толку многу да ја замарам, не можев да продолжам со факултет. Завршив средно и толку. Од фамилија која што е ништо посебно во градот, тешко дека ќе, најдете работа така по некој врски или тешко, ќе најдете, мислам, некоја рамбачка сигурно, не сум бегал ни од тоа и сум го работил и тоа. И во целата таа ситуација сега распаѓање на државата, престануваш, немаш никаква, не гледаш никаква иднина, темно ти е пред очи, не, не гледаш ни, ни факултет, ни ништо, иако надржен и сето тоа. И сега одеднаш ти доаѓа новиот завет во раце и, и Господ те носи сосем во друг правец. И до ден денеска јас не сум останал без парче леп. Тоа е се благодарики на Господа. Поготово ветил за оние кои што ја творат неговата волја, го носат неговото слово. Што им вели во една прилика на учениците? Исус кој ги праќа двајца по двајца вика, и што? Само стап со вас да земете, ништо друго не ви треба, ни пари, ни торба, ни... <laughs> Зошто? Па тие работи се подразбираат, Господ знае, ка, за сите и за народите, вика подолу во стикот, нали читавме, а камо ли за тие што го носат неговото слово? таман работа. 27 стих. 27 стих ни кажува колку грижата е бесмислена работа. Грижа поготова за вакви работи. Што е ли 27 стих? Кој од вас може, грижајќи се, да му придодаде на својот раст еден лакот? Не знам, може некој од вас имал некој таков проблем, ако бил може би мал пораст таму во пораните години, па гледал наоколу сите негови школски, така повисоки он као заостанува, па и сега го оптоваруваат некои такви грижи. И дали, дали тоа допринело колку и да сте се грижиле да пораснете барам <laughs> Значи, ова, ова покажува колко е безсмислено човек да се грижи за вакви работи. Колко ние се некоја некојаш безпотребно. А тоа, грижата, Елен Вајд како ништо вели, ја одзема животната сила. Животната сила ти ја одзема грижата за се нешто. Значи, еве, грижата колко е безсмислена. Кој од вас вели може, грижејки се, да му придодаде на својот раст еден лакот? Не вреди да се грижите. Подолу ќе видиме и малку некои научни факти, да кажем. 28 стих. Зошто се грижите и за облеклото? Е, сега за облеката. Зошто се грижите за облеклото? Погледнете ги полските лилени како растат. Ниту се трудат, ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава, ка, погледнете ја споредбата, ни Соломон во најголемиот просперитет која ја, ја имала израелската нација, пари, богатство и се, не се облекол како лилјаните, како тревата, како цвекето надвор. Господ кој ќе облече, наистина тоа е прекрасно. Може да замислиме само како била таа наметка на, на почетокот пред да сгрешат нашите родители каква била. Дали има нешто слично на овој свет на тоа? Значи, ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. Иеко Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја нема ја фрлат во печка, имале навика тоа што тревата а, испушта голема топлина да ја користат во печки за печени леп во тоа време и така натаму. Нема ли многу повеќе вас маловерни? Значи, тревата, свекето надвор полско, оно што е толку минливо, Господ го облекува, а вас, кои што, зашто не спрема нас, Господ, за вечност, за сета вечност, не сека да се раздели веќе со нас, се разделил ради гревот, меѓутоа повторно воспоставува врска преку својот син, преку неговата жртва, колку повеќе нас не би не облекува. Че навистено од сето ова произлегува колку е бесмислено да човек се грижи. Ако има потполна доверба во Господа, ако, има под, ако потполно веруваме на ова што ова го читаме, нема што да се грижиме. И, да, ќе спомнеме малку подосно из ова маловерни, но да дочитаме до крај. И така, не грижете се велејки, значи повторно кажува, повторува што ќе јадете или што ќе пиете или што ќе облечете. Зошто сето тоа го бараат народите, зошто вашиот небесен татко знае што ви е потребно. Зарем еден татко не знае на синот што му е потребно. Јадење, пиење, сите тие најосновни работи. Но барајте го првен Царството Божие и неговата правда и сето тоа ќе ви се додаде. Некојаш ги мешаме приоритетите и тоа проблем знае да Што е поважно? Знаеме со грижите толку многу да отидеме далеку и да не повлече материјалното пари парите или било што, за да го забравиме Бога. Пазите, овде, овие стихови, ако мислите дека се однесуваат само на луѓе, кои што може би се од така наречени, како што ги викаат во последно време, ранливи категории, се лажете. Овие стихови се однесуваат и на луѓе имотни. А, зато што, како започна 25 стих? Затоа ви велам, Што подразбира ова? Дека овој текст, овој дел од текстот се надоврзува на претходниот, на претходното кажано. Еве да читаме што вели претходно во ова беседа Исус на гората на блаженството, 19 стике. Што вели? Не собирајте си богатство на земјата, каде што молецот и регата ги уништуваат и каде што кратци подкупуваат и крадат. Туку собирајте си богатство на небото, каде што ни молец, ниту регата ги уништува и каде што кратци не подкупуваат и крадат. Зошто каде е твоето богатство, таму ќе биде твоето срце. 24 стих. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да им служите на Бога и на мамона. За кого се однесува ова сега? Сигурно не за сиромашни. Клучно е овде, клучен е овој 24 стих, би рекол во целиот текст, и 33-тиот. 24-тиот вели, не можете да му служите, да им служите и на парите, и на Бога. То треба да се раскрсти. А 30-тиот што вели? Барете опрми Божето царство, а другото секи ви се додаде. Значи, во центар нашиот живот треба да биде Бог. Пазите, ќе може би, па кој ќе каже, кој богат се грижи за тоа што ќе јаде, што ќе пи? Може би не се грижи за утре, ама се грижи за после 20 години, 30 години, па трупа богатство да имаат синови, деца, внуци и така натаму. Со тоа што покажува? Повторно не доверува во Господа. Па нели имаме еден пример таму со богатиот кој што му се погодило годината, родот бил голем и што, што рекол? Дај ке земја, ќе го проширам амбара тука да соберам све да има. И му се ова Господ и што се случува? Да, му е зел душа. Зошто? Зато што покажал недоверба. Господ знае дека тоа ни треба. Колку пари да имат утре на инфлација или било каква економска криза може да ви ги изеди, да отидат. Не можеме да се подпираме на парите. Пази, внимавайте, парите се средства за точно, за, да, за трошење. Значи, овие стикови се однесуваат на, тие, на сите категории на луѓе. Да се грижиме за облеклото. Во тоа време облеклото било неверојатно, неверојатна вредност имало облеклото во тоа време. Некако денеска, текстилни фабрики на секаде во Штип, па згоре на тоа, па кинеска или не знам каква рова пуши по ефтина, па е, ќе се облечете од глава до пети за ништо. Тоа време било поинако. Зошто вика овде собирате си богатство, не собирате си богатство на земјата, кај што молесот. Какво е тоа богатство кој што молесот го јаде? Се мисли на облека. Молец јаде такво нешто, не јаде метал синдрома. Че значи, во тоа време облеклото значило многу. Значи, на кого му служиме? Ако му служиме на Бога, ако веруваме во Него, нема да не обтретува такви грижи. Што ќе биде за 10 години, што ќе биде за 20 години. Па е, па не. Па пензија дали ќе земам, па нема да земам пензија, па... Кај е мојата вера тоа ако така размислам? Има една мисла од непознат автор и вели вака. Живеев долго и сум видел многу проблеми во животот. тоа повеќето од нив никогаш не се случија. И да, така е. Со грижите е така. Знаеме за се нешто се грижиме и на крајот само се обтеретуваме. Прво, грижајки се, не постигнуваме ништо. Ова како на крајот заклучок, грижеки се не постигнуваме, ама баш ништо. Проблемот останува, или како онаа топка на снег, може дори да се сголем. Се повеќе грижи, повеќе грижи, повеќе грижи. Второ, грижата создава големи емоционални проблеми. Сите ние тоа сме го искусиле. И пазите сега, кога вие со емоциите, не, се, не сте избалансирани, значи, повеќе сте водени од емоции. Значи имате емоционален проблем, ради грижа, е, не знам дали ќе најдам работа, дали еден куп проблеми во мач човекот денеска во денешно живеење. И со такви емоционални проблеми, вие не можете јасно да расудувате, не можете јасно да ги гледате работите. Господ сака чист ум, разум, да донесуваме правилни одлуки во животот од се повеќе му треба умот, затоа што кој ќе завладее с умот, тоа е целата работа. Згора на тоа ќе си и физички проблеми. Јас спомнав, значи, еден куп лекарства постојат за анкциозност, грижа и сите последици што дојгаат од тоа и оние психосоматски болести кои што можат да настанат. Еве, земете го чирот како пример. Он е пси... спаѓа во психосоматски болести. Знаете што е психосоматска болест? Не? Предизвикана од, од психа, од грижи, од такви работи, па се префрла на телото. Значи, ти страда некој орган, чир во желудникот, она позната мисла, чирот не е од она што го јадете, туку од она што ве јаде. Значи, тоа е докажано, чирот на желудникот значи тоа се појавува од, од стрес, од грижи, од такви проблеми. Значи, еден куп физички проблеми може да се наштетиме на здравјето. Значи. Адреналин се лачи, еден куп процеси. Мислам, тоа треба да се седни, значи, може би со некоје по-компетентно лице да се разговара, да, да ви објасне, да ви каже што се случува, какви промени се случуваат во телото кога човекот се оптоварува со грижи. да создава и духовни проблеми. Значи, пазите, емоционални проблеми, физички, па и духовни. Зошто ги нарекува овде Исус маловерни? Директно влијае на верата, на довербата, грижата. Автоматски еден куп грижи, поготово за вакви наедноставни, мислам, работи кои што се секојдневни, покажува дека вие немате доволно довер во вашиот небесен татко, кој што знае дека сето тоа ви треба. Немој да мисли дека не знае дека не заборвел. <clears throat> Има и друг ефект. Се секавате на една друга парабола во Матеј 13 глава. Со семето. Три-четири врсти почва беа таму. Едно од врст, врстите на почва какво беше? Обраснато со трње. Што беа трњат? Ајде да прочитаме 13 глава Матеј. 22 стих. А постојаното меѓу трнјото е оној кој го слуша Словото, но грижите за светов и измамата на богатството го заштитуваат, загушуваат, извинувам, Словото и станува неплоден. Ефектот на Словото веќе го нема. Значи, доаѓате, слушате проповед, може некој стик да ве окребри, било што, ама од грижите, тоа Слово веќе нема ефект во вашиот живот. Зошто да оставиме тоа слово кое што од силата на Духот Свети може да влие така силно на нас, да го обликува нашиот карактер, да го оставим без, без ефект. Само поради грижите. Грижите за овој свет, значи што ќе јадеме, што ќе пиеме, што... Се што е поврзано со овој свет и богатството е овде е спомнато, значи ова уште една потврда дека овие стихови за кои што зборува Исус во Матеј 6 глава не се однесуваат само на посиромашните, туку и на, на имотни луѓе. Не треба воопшто се грижат за инината што ќе јадат, што ќе пијат. <clears throat> Значи, словото го остава без ефект. Грижата. Ајде да отвориме во Лука 10 глава. поради непотребни грижи, често пати ги бркаме вредностите и приоритетите на работите во животот. Тоа е случајот со Марта и Марија. Секјавате овде Мики, председател Мики ни изборуваше на таа тема. Са не секјам дали беше тоа за нова, за нова година или па порано нека. Тоа веќе беше? Да. <clears throat> Значи, Лука 10 глава, Еве, ќе прочитаме целиот случај да се подсетиме и кога одеа влезе во едно село, кое село беше тоа, овде не е спомнато. Во кое село беа Марта, Марија, Лазар? Витанија. Во едно село некоја жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра по име Марија која седна при нозете на Господа. Значи, Марија седнува при нозете на Господа и го слушаше неговото слово. Марија го сватила, <laughs> така да кажам, Матеј 6.33 стихот, најнапред Божието царство барете го неговата правда. А останатото ќе се додаде. Нема што да се грижите за другото, Господ тоа знае. Седеше и го слушаше неговото слово. А Марта се трудеше многу да му служи што подобро. Таа пристапи рече, Марта му пристапува на, Госп... на Исуса, Господи, зар не ти е грижа дека мојата сестра ме остави да служам сама? Кажи и да ми помогне, кажи и да дојде у кујна и да ми помогне. Па после ќе седиме. И што вика Исус? Господи рече, Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта. <laughs> за многу непотребни нешта. А потребно е едно. А тоа Марија го избра. Го избра добриот дел, што нема да и се одземе. Па тоа е потребно. Прво јас. Прво Божието царство. Прво Божијата правда. Ако тоа го барате, тоа што другото ќе ви се додаде по автоматизам. Тоа е нашиот Бог. И некогаш ги бркаме овие работи, ние, приоритетите. И, навистина, тешко е денеска во ова наше материалистичко време, кој што ни го наметна од запад пред се, А, си имавме ние поубав систем, да кажем, ни еден систем не е добар, ама поубав систем, мислам дека си имавме, ама ете, не наметнаа друг систем, каде што парите се утеполачка, ама на вистина во буквална смисла на зборот. И толку ќе се преоптоварите со тоа, со заработувачката и било што и сите други проблеми, давачки, кредити, не знам, струја, вода, ова, она, И сите тие грижи ќе го истиснат и Словото и Бога од вас, од вашиот живот и што сте направили. Па, не дај Боже, емоционални проблеми кои што кажуваме, физички, некоја болест, а духовните си доаѓаат како последници. Исто така. Не треба да ги мешаме работите, треба да ги поставиме како што треба, како што Марија овде постапила. Не дека Марта лошо правил, значи Исус овде не ја укурил, што мора сега вечера да правиш? Не, треба јадење, нели? Јадењето е потребно, Господ знае дека треба. Ама, се знае што е прво, па што друго. Некојаш имам, имаме проблем, ќе речев јас, ама не, сите ние некако имаме некојаш проблем. Имам печаток дека некојаш, иако многу-многу не се посетуваме, што е минус, ако треба некој кај некога да отиде на гости и се, а одма прво масата, што ќе има за јадење, се спрема овона. Нема потреба од тоа, бе, луѓе. Нема потреба од тоа. И треба да се, да се видиме, да се охрабриме, да тоа е најбитното. Не треба да се грижиме и да тоа не представува некоја пречка за да почестоете се дружиме и гледаме. Масата. Масата може да биде празна или да има една, една чаша вода. Доволно. <laughs> да. Значи, душата, Животот е пред јадењето и пред останатите работи. Пред се е вечниот живот. Вечните вредности. Јован 4 глава 34 стих. Видете сега една ситуација кога нели Исус е останал со самарјанката, учениците одат па носат јадење и му викаат учителе јади, а тој што им вика? Јас јадев. И сега викаат кој му донесе јадење? Што вика Исус? Четврта глава, Јован 3, четврти стих. Исус им рече, моја храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме прати да го завршам неговото дело. Е, кога ова би ни била храна нам. Моја храна е, што? Да ја исполнувам волјата на оној кој што ме прати и да го завршам делото. Ова е приоритетното, ова е најбитното. Се друго ќе се придоја. Затоа ви велам учениците која ги праќа по двајца, вика, само еден стап со вас, ништо друго не ви треба. А ние денешка, денеска мало верни за жал, па неа пари, па за гориво, па ова треба, па не, па кај ќе тргнам сега, па што. Не бива, како минатиот пат, нели Мојсей, како се се изговарал, се кажавате колку изговори кажал, за накрајот каже, Господи, а испрати некој друг. Не, не ми бива. Жетвата, нели кажао после, жетвата е готова. Да не читаме се. Жетварите ги нема, работници нема. И на крајот само една анализа од што некој ја правил, значи стручни луѓе, за да сватите и да видите уште еднаш колку се без предметни и непотребни грижите за се едно нешто за кое што се оптоваруваме. 40% се грижиме за нешта што никогаш нема да се случат. 30% се грижиме за нешта од минатото што не може да се сменат. Тоа биднало, поминало, крај. Што? што? Колку сакаш мисли му ја, е, да вака направев, не знам тоа да направев, та, ништо поминало тоа. Што джаве да се да си трошиме мозок за тоа? 12% за нешто што се врзани со критики од други и кои што се невистини. Овие 12% некојаш во оваа категорија може да бидат и многу поголем посто или процент, зависи за кого како, пошто некој од нас може да многу, многу, многу се грижи за тоа кој што кажал за него, а тоа е факт, тоа е слабост. Па било тоа, не било, паш. <laughs> Што од тоа? Што користо тоа? 10% се грижиме околу здравието, кое е што, како што порано кажавме, уште повеќе ќе се влоши ако се грижиме. И зашто се грижиме? И колку остануваат? 40, 30, 12, 10, уште 8% остануваат да се грижиме за вистинските проблеми со кои што се соочуваме. Замислите си. И затоа еден куп луѓе страда денска во светот. Само 9, 92% Джабе се грижиме за се едно нешто, а 8% сејате некој. Чи не треба па нели од друга страна да бидеме па безчувствителни и безгрижни за се нешто, сега тоа е веќе друга тема. Ако сте превзеле некоја одговорност, нормално се грижите да ја завршите, да тоа е веќе друго нешто. Што да кажеме на крај? Значи, го кажавме лекот кој е. Кажав 24 стик, 33. Како во сендвич некако се ставени сите тие прашања од се уплатени до учениците и до мноштвото, зошто не треба да се грижиме, 24 стих велеше, не можете да му служите и на мамонот, односно на парите и на Бога, значи треба да знаете што ви е приоритет, и 33 стих, барете го првин, најпрвин Божијето царство, повторно што е приоритет. А сето друго ќе ви се придодаде. И завршуваме со 1 Петрово 5, 7 стих, кој што верувам мнозина од нас и сите го знаеме, може би некој му е омилен, или ќе му стане омилен после ова, 1 Петро 5.7. Меѓу другите совети што овде ги имаме, Господ вика преку Петар, и секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас. Е сега, колку сме верни, мало верни, средно верни, <laughs> колку верни, тоа се зависи од тоа. Колку, наистина, имаме доверба во нашиот Бог. А читавме не куп ветувања во овој поглед. Оставете ги грижите по страна, затоа што сето тоа само лошо може да доведе во вашиот живот. Во било која смисла, читавме и видавме. Нека му е слава на Господа за сите овие и опомени, и полуки, и совети. Амин.